Ovaj tjedan fanovi znanstvene fantastike u Rijeci napokon dolaze na svoje. U petak 6. listopada započinje trodena konvencija znanstvene fantastike RIKON. Program objedinjuje znanost, umjetnost, književnost i znanstvenu fantastiku, a sve to kroz prizmu obrazovnih aktivnosti u obliku predavanja, tribina, radionica, igara i mnogih drugih. Naravno, tu su i neizostavni štandovi na kojima svatko može pronaći nešto za svoj gušt. Po čemu je drugačiji ovogodišnji Rikon, rekao nam je Vladimir Lisica, član organizacijskog tima. Koristimo još malo više prostora nego proteklih godina, e, imamo puno više točki programa i program je, e, mislim, svake godine sve raznovrsniji. Sve više članove u organizaciji, tako da se počinje sve ranije, zbog toga cijela, e, cijela organizacija teče puno fluidnije i pravovremenije. Titula počasnog gosta konvencije pripala je Emi Newman, višestruko nagrađivanoj podcasterici i spisateljici spekulativne fikcije. Na konvenciji će predavati o podcastima i o naraciji audio knjiga, te održati književnu radionicu pod nazivom Knjigo van iz moje glave. A kako je uopće došlo do suradnje? Pa mi smo razmišljali o tome koje gosta bi mogli zvati e, koje godine na Rikon i odlučili smo se ovako generalno za e, mlađe goste koji bi mogli biti simpatični našoj publici jer smo i mi ovdje u Hrvatskoj kao zajednica taj fandom malo mlađi i više težimo tim nekakvim mlađim sadržajima i onda nam je Ema došla među prvima na ideju i pristala je, mislim da, nam, da je trebalo otprilike 12 sati da odgovori vrlo oduševljeno da pristane. I za kraj, što Ema kaže o našoj predivnoj rijeci? I love it. I love it here. I grew up near the sea, and so it's really nice. It feels like a part of me is like, ah, oh, everything is good now that I'm by the sea again. It's um, yeah, it's really lovely, really beautiful place. I love the architecture as well. It's lovely. Yeah. So, thank you so much. Krećemo se zagonetkom. Paraju oblake, a nisu umišljeni. Hmm. Tako je, neboderi koji su zapeli za oko i sekciji, riječkoj skupini studenata i mladih inženjera sa područja arhitekture i drugih srodnih zanimanja koja je nastala u sklopu društva arhitekata Rijeka. Sve je započelo mapiranjem grada Rijeke, te je došlo do trodenog festivala koji se bavi fenomenom stambenih višekatnica nebodera. Koji dio grada je uživao pažnju sekcije i kako bi se mogao poboljšati, rekla nam je Gorana Stipeć Brlić, voditeljica projekta. Kako smo krenuli s neboderima, Rastočine smo prepoznali kao najproblematičniji kvart u Rijeci i razmišljali smo koje zajedničke prostore ljudi žele uopće koristiti zajedno. Naravno, koji je najbolji prostor od krova u zgradi i kroz ankete smo shvatili da ljudi jesu zainteresirani u korištenje krova i saznali smo između ostalog da urbani vrtovi koji već su veliki trend, možda i prolaze pomalo u svijetu, su također predmet interesa. Otvorenje je započelo predavanjem Cijete Biščević pod nazivom Urbani vrtovi Urbani vrtovi koje je govorilo o primjerima iz prakse, načinima kompostiranja koje se čini kao dobro rješenje smanjenja kućanskog otpada na odlagalištima smeća. Ekipa sekcije podijeljena u tri grupe ponudila je tri idejna projekta kao rješenje uređenja krova nebodera Rastočine 6. Sutra se događanje sa Rastići na u centar u prostore Društva arhitekata Rijeka gdje će se održati okrugli stol te otvaranje izložbe o povijesti riječkih nebodera. U petak slijedi opuštanje i zatvaranje festivala uz domjenak i koncert Stefani Stefana u hotelu Neboder. projekt Tete i Barbe Pričalice u organizaciji Udruge za promicanje dobrobiti djece Portić, ovu će se godinu držati po deveti put. Projektom educirani volonteri svake večeri svojim pričama djeci uljepšavaju i olakšavaju boravak u bolnici, čime svjedoče brojne pozitivne reakcije djece, roditelja i medicinskog osoblja. Seminar za nove volontere bit će održan 10., 11. i 12. listopada, a svi zainteresirani prijavnicu mogu naći na mrežnim stranicama udruge Portić, te i poslati na e-mail portić, portic et udruga crtica portic.hr. I za kraj vremenska prognoza, sutra djelomice sunčano i vjetrovito, a možda naravno i malo kiše. Najniža jutarnja između 8 i 13, a najviša dnevna temperatura od 19 do 21 C stupnja. Sovu info uredila i čitala Mirela Đafić. Slušali ste Sovu info.